Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 25, 1959 Inihayag ni Pope John XXIII sa publiko ang plano niyang pagpapatawag ng Second Vatican Council, ang konsehong pangdiocese ng mga obispo at ang rebisyon ng canon law. Inihayag niya ito sa St. Paul outside the walls. Matapos ang isang taon na ipatupad ang Synod sa St. John Lateran, ang kauna-unahang konseho ng mga obispo sa kasaysayan ng Roma. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.